lagunok, zuokin otxartadako eskola izadi erratia. Gaur, ostira laurriaren hogita zazpian, bosgarren be mailakoek itxe egingo dizuegu. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Ni oier naiz eta erratzaionen esataria izango naiz. Orain aurkeztu nahi dizkizuen nirekin dauden laguna. Garikoitz eta metxek ingeleseko tartetxoa sarduratuko dira karikoitzek itxek eguraldiaren berri emango digu ere bai. Marak urte berri emango digu. Aizeak eta ionatanek asmakizunen asmakizunak esango dizkigute. Naroak albiste berezi bat eskainiko diu. Aste honetako urrezko esaldia alainek eskainiko digu. Eta adiegon alainekin aste honetako galderak berak esango ditu eta lanerako prez gaudenez ingleseko tartarekin usten zeituzte. Good morning, gariko eta amets. Good morning, mates. You are listening to Chartaga Radio Program. My name is Isgari Good morning, everybody. I am Mitch. Today is Friday, 12, eh, 27 <laughs> October 2017. I'm fine, but a bit nervous. And you? I'm fine too. Tell me, where you I'll be nervous? Because this Tuesday, 31st October, we are going to celebrate Halloween. Halloween? What's that? Halloween is the last day of October. It's the uh, special significance for children who dress in funny or ghostly costumes and know neighborhood door story, trick or treat. Are you going to have dresses and costumes? Yes, of course, but I'm not going to tell you because it's a surprise. Ok. Enjoy with your friend. Thank you. Bye bye. bye. Orain jakin gaurko eguraldiaren berri. Arikotz, e izango diguzu seguraldi egiten duen gaur? Bai, noski, gaur gure eskolako termometroak amaika gradu markatzen ditu. Momentuz, temperatura freskoa beraz. Ala ere, eguerdian, hogei gradu baino gehiago izango dugu. Aurreko egunetan baino pizka bat epelagoa. Udazkenean gaude, baina inbeste egun temperatura altuekin, udan gaudela ematen du. Bestaldeti zerua lainotuta agertzen da eta ez du aizari jotzen. Gaur atxeden aldean guztura gongo gara. Gaurka egurali berri badakigu eta orain jakin nahi dugu ea gaur norbeiten urtebetzetsa den. Mara, zuk badakizu hori... Bai, gaur bakarra dugu. Laugarren mailako Roberto Erraizek bederatzi urte betetzen ditu. Eta aukera aprobetsatu nahi dugu aste honetan urte betetzea ospaten dituenei zorian txekeo. Atzo, ostegunean bigarren mailako Antonio Jimenezek zazpi urte bete zituen. Biar larun batean, lehenengo maiako janai Rodriguezek zei urte beteko ditu. Sorianak eta oso ondo pasa, urte askotarako, Roberto, Antonio eta janai. Orain asmakizunen tartea dugu. Aizea aionatan esango diguzu zigarkizunak ditun gaur. Bai, baina lehenengo zaurreko irratza joren asmakizunen galderen erantzunak eta irabazleak kareratuko ditugu. Lehenengo asmakizuna irratia, bigarren asmakizuna tximeleta, lehenengo galdera amazortzi gradu, bigarren galdera deniz, irugarren galdera umek. Laugarren galdera, fitolos fitipaldiz, irabazleak hauesek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea oier paso. Bigarren zikloko irabazlea Abraham Jimenez. irugarren zikloko irabazlea Ane Garzia. Zorionak irukote horri. Orain bai, badato zazte honetakoak entzun Hau da lehenengoa. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, maaira ateratzen da, ez da jaten ez da edaten, bai ordea ebaki eta banatzen. Zertaz ari gara berriro esango dut, adiegon, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, maaira ateratzen da, ez da jaten ez da edaten, bai ordea ebaki eta banatzen. Zertaz ari gara... Eta orain bigarrena, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, udazkenean egan eta egan, lurrera ziku-ziku erori, kristras egiten dute basoan zapatzen baditugu, udaberrian berriro zuaitxetan berde-berde ikusiko ditugu, errepikatu egingo dut, entzun ondo pipitaki, papataki, zerote den nordaki, udazkenean egan eta egan, lurrera ziku ziku erori, kriskra egiten dute, basoan zapatzen baitugu. Uda berrian berriro zuaitxetan berde-berdi ikusiko ditugu. Ogoratu, entxuterakoan ondo idatxe eta postontxean sartu. Suerte! jarraian, naroak gure eskolari buruzko albiste bat komentatuko dugu, digu. Aurrera naroa. Joan den ostirale... Joan den ostiralean irugarren zikloko ikasleek txango oso interesgarri bat egin genuen. Arezketa mendira, amurrion dagoen parke berezi batera joan ginen. Parke honetan energia iturri berriztagarriak zeintzun diren, nola sortzen diren eta nola funtzionatzen dute ezagutzeko aukera izan genuen. Ikasi genuen energia iturri berriztagarriak. Hau da, amaitzen ez direnak. Eguzkia, airea, ura eta lurra direla. Eta elementu hauek energi sortzeko makina ezberdinak erabiltzen direla oso ondo pasatu genuen, hau dena ikasten, eta hor dauden makina eta maketa batzuk martxan jartzen. Beste aldetik gogoratu ziguten zein importante den energia horrestea eta helburu hori lortzeko guztiok lagundu aldo gula, eskolan, kalean eta etxean. Bizita hau asko gustatu zaiz, zaigu klasean liburuetan ikasten ari garena urbilago eta modu praktiko batean ezagutu dugulako eta bide batez hobeto ulertu dugu. Gainera, arratzalean, bazkaldu ostean, amurrioko beste parke batean jolasteko aukera izan genuen, nekatuta, baina oso pozik itzuli ginen ortuaiara. Eta orain... Urrezko esaldia! Entzunari! Entzunan, entzun ondo, ahastu zaidalako berriro, ahastu zaidalako ez astu, aitzakirik abe maritzuren txokoan aurkituko duzue. bukatzeko gaurki ratzaioaren inguruko alderak aleinek esango dizkizue. Ernegon mesedes. Lehenengo galdera, zenbat umeko espatzen dute urte betetxeak gaur? Bigarren galdera, zein da aste honetako urlesko esaldia? Irugarren galdera, nortzuk egin dute ingelera tartea, Laugarren galdera, zein dira energia iturri berriztagarriak? Berri, berriro irakurriko ditut, adi, Lehenengo galdera, zein bat umeko dute urte betetxeak gaur? Bigarren galdera, zein da azte honetak urrezko esaldia? hirugarren galdera, nortzuk egin duten gela erasko tartea? Laugarren galdera, zein txuk dira energia iturri berrizta egarriak? Hemen amaitzen da gaurko gure gaurko irratsaioa. Entzule lagunak gaurkoz gureak egin dugu. Ondo pasatu zetulerakoan. Agur! Agur!